Shijiva Šapče. Na, odgovara na pitanje narod Narotam pita gdje loka živi? A še mu je šapnuo. Većinu vremena provodi ovdje u ovoj prekrasnoj kunđi sa svojim dragim prijateljom Bugardom Gosvanijem, mantrajući i zaokupljajući se bađanom. On je otjelovljenje poniznosti i ljubavnosti. I takav bajragi da čak niti ne ide van da bi prosio. Ako na neki način do njega dođe hrana, onda jede. Ako ne, onda posti. Ehm, od kada je Lokanat promašio Mahaprabovu posjetu Vrindavani, Duboko je zaokupljen intenzivnom raspoloženju razdvojenosti od gospodina. Promašio je Mahapravu posjetu? Narodan je pitao. Mišljao sam da sam čuo da mu je Šičitanja obećao da će ga susrest ovdje u Vrindavanju. Da, to je bilo njegovo obećanje, rekao je Dživa ozbiljno. Ali, nakon dugih i dugih mjeseci provedenih u Vrindavani bez gospodina, Lokanet i Bugarba su čuli da je Mahaprabhu uzeo sanjasu i da je otišao na hodočešće u Južnu Indiju. Srca su im žudila da ga sretnu i otišli su iz Vrindavane da bi ga pronašli. Nakon tjedana putovanja, onda su čuli da je Šri u to vrijeme zapravo u Vrindavani. I shvatili su da su pogriješili što su napustili Vrindavani. U lulilu te ljubavi zaboravili su naredbu Mahaprabhu da se posvete isključivo oživljavanju Vrindavane. Narod tam je ostao bez daha. Mogu je zamisliti kako su ta dva vakta morala biti slomljena srca u tom trenutku. Šeđeva je nastavio. U velikoj tjeskobi požurili su se natrag u brađu, ali kad su stigli, otkrili su da je Mahaprabhu nedavno odatle otišao. Suze su se počele skupljati u narotanim očima. Morali su biti potpuno uništeni. Rekao je. Očajni. Da, rekao je Dživa, ali Lokanat je bio uporan. Odlučan da vidi gospodina, odlučio je da ga pokuša nekako sustići. No u snu Četanja Mahabrovu mu je rekao da ostane u Vrindavanu i da uzme utočište sjećanja na njihov unutrašnji odnos. Rekao je Lokana tu da treba meditirati na njega kako ga je poznavao u navadbipu prije nego što je uzeo sanjasu. Naruto je pitao Shijiu. Šilokanac mi je ušao u srce i učinio me svojim slugom. Skroz sam mu se prodao. Misliš li da će, mislite li da će me prihvatiti za svog učenika? Šiđiva je tužno kimno glavom. Bojim se da ne. On je dao zavjet da neće prihvaćati učenike. Zapravo, rijetko čak i pričat nekim. Naravno je srce potonulo. Ali zamucao je. Ja sam ga već prihvatio kao svog duhovnog učitelja. Molečilo je pogleda u Šriđivu. Molim vas, mogu ga susresti? Da, naravno, rekao je Šriđiva. Izašao je na čistinu i poklonio se pred stopalima lokanata. Tiho je najavio. Sin kralja Keturija, Narutan, upravo je stigao iz Bengala. Lokanat se prenuo iz svoje meditacije i pogledao Narutamu, koji je još uvijek stajao u grmlju. Narutam je s okljevanjem izašao na čistinu i pao pred Lohanatova stopala. Šeđiva je rekao, iznimna odvojenost i predanost ovog mladića je nepojmljiva. Podsjeća me na Mahaprabua sa svojim zlatnim putom, zlatnim penom i drh, tijelom. Moharan Gosvami se široko osmijehnuo narutami dok su mu e, se oči punile suzama. Znao sam da ćeš doći. To mi je otkriveno u snu prošle noći. Narota mi se koža naježila. Biti u prisustvu Šilokanat Gosvamija bilo je previše. Kleknuo je pred steca, tresući se i bez bez Šeđiva je pozvao Lokanata da sa njima uzme prasadam u Govindađi Mandiru i na narutamino oduševljenje ši Lokanat se složio. Hodajući iza ta dva velika bakte, Narutam se čudio. Je li moguće da se ovo stvarno događa? Hoću li se za tren probuditi i otkriti da sam natrag u palači mog oca u Keturiju. Tolike godine sam slušao priče o ovim velikim svecima, šitanja Haprovovim družbenicima. Proveo sam sate zamišljajući kako izgledaju, kako hodaju, o čemu pričaju. Običavao sam plakati, pitajući se kada ću dobiti priliku vidjeti te bakte. I sad sam ovdje hodam iz velikoga čarje, džive gosvamija, nečaka širupe i sanatane, i moćnog vođe pokretaš i čitanje. On je definitivno jedan od najvećih filozofa svog vremena. On je zapravo išao u parikram navadvipa sa samim gospodinom Nityanandom. Osobno je razgovarao i hodao tik to Nityanande Prabhuva. Narodama se sagnuo kako bi pokupio malo prašine iz otisaka stopala ove dvije velike duše. Zadrhtao je u zanosu dok si je prašinom posipao kos glavu razmišljajući. Šriče Tanja Mahaprabu je zapravo svojim rukama zagrlio nad Gosvamija. Ovi bakte su igrači u velikoj, velikom epu transcendentalne lile šriće i tanje. A evo mene, najpalije beznačajne duše, kako, kako koda tu iza njih. Kada su stigli natrag u Goviteći bila su uređena tri mjesta za sjedenje kako bi zajedno uzeli prasadan. Ali Narutam se nije osjećao kvalificiranim da sjedi sa te dvije velike osobe, pa je okljevao sjesti. No, Dživa, mu je mahnuo rukom, inzistirajući da im se Narutama pridruži. Za vrijeme obroka Šidživa je upitao Narutamu da ispriča Šilokaran Gosvamiju kako je došao do Vrindavana sremeživo, naravno mi je ispričao kako je dobio milost šičitanje Mahaprabhua od Padmavati Devi. Zaključujući svoju priču, rekao je, zapravo nemam nikako pravo sjediti ovdje i jesti prasadam sa vama. Ja čak nemam ni gurua. Na na iznenađenje Lokanan Gosvami se osmijehnuo od srca, čuvši to. Nasmijao od srca. I rekao, Sri Čitanja Mahaprabhu, guru cijelog svemira, ti je dao božansku ljubav. Isto tu onu ljubav za koju se e, mnogi bakte mole tijekom cijelog svog života. Što još želiš? Kakva je vrijednost od toga da imaš nekog drugog gurua? Pravu, narod je rekao ponisno. Ako mi dozvoliš, e, ili ako mi dozvolite, želio bih vam objasniti zašto želim biti iniciran i zašto, ste, zašto baš vas želim za svog duhovnog učitelja. Lokanat je kimno, ohrabrujući ga da govori. Istina je da je Mahaprabhu jedini pravi guru, ali on mi je naredio da od vas uzmem inicijaciju. Gospodin mi je to osobno rekao u snu. Vidjevši da na lokanata to nije ostavilo nikakav utisak, Narutan je nastavio. na mahatrbu je duhovni učitelj cijelog svijeta. Pa ipak i on sam postavlja primjer tako što prihvaća duhovnog učitelja. I svi pratitelji i sljedbenici gospodina također prihvaćaju duhovne učitelje. Naredbe duhovnog učitelja su život i duša za učenika. Jednostavno sljedeći naredbu duhovnog učitelja, učenik dostiže svo savršenstvo. Guru vodi svog učenika u praktičnom duhovnom životu. Ja nemam gurua. Tko će me onda voditi na putu devocije? Ako osoba ne služi čistog baktu, ne može dobiti oslobođenje samo služeći Krišnu izravno. Mora služiti Krišnjenog slugu. Tko je ikad bio uzdignut bez da je služio čistog vajšnjom. — Da, odgovorio je Lokenet, Činjenica je da je potreban guru, ali osoba mora pronaći kvalificiranog a Ja ne mogu postati čovjek ni bakta, kako bi ti ja mogao pomoći? Molim vas, pravu, Narutan je molio. Ljudi me nazivaju kraljevićem, ali zapravo ja sam prosjak. Odrekao sam se svijeta i došao sam ovdje u nadi da ću pronaći Krišnu. Ali ja sam kao brod bez kormila. Nisam u stanju pronaći put kojim trebam putovati. Nije moguće pronaći Krišnu bez milosti gurua. Loganat je maknuo rukom i rekao, Spisi preporučuju da mm, aspirirajući učenik mantra sveta imena Krišna najmanje godinu dana prije nego li postane dostojan inicijacije. Narutan je kimno i više ništa nije rekao. U srcu je prihvatio ovo kao prvu naredbu svog duhovnog učitelja. Inicijacija. Narutan je sjedio na pješčanom tlu pećine, meditativno gledajući u rijeku Jamunu, koja je blistala samo nekoliko stopa dalje. Začudio se kada, je Šiđiv, kada se Šiđiva Gosvami pojavio na ulazu u pećinu. Šiđiva je sagnuo glavu i ušao unutra, te sjeo kraj njega. Kako si, narodan? Izgleda da se dobro oporavljaš. Bio si skoro mrtav od istrpljenosti kada smo te pronašli u dvorištu Govindeđija. I to je bila istina. Nekoliko dana odmora u pećini na koju mu je ukazao ši Dživa koja je bila na osamljenom mjestu, zajedno sa Gosvamijevim prekrasnim društvom, dobrim prasadamom, eh, vodom iz jamune i čaranamritom, sve to zajedno činilo je čudo na narutaminom umornom tijelu. Vašom milošću osjećam se puno jači, rekao je narutam. Žuljevi na mojim eh, stopalima su skoro nestali. Ali izgledaš tužan, rekao je živa. Što je problem narutam? Što te muči? naroda je pogledao Gosvamija u njegove duboke ljubazne oči. Kelo mi se iz, je izliječeno, ali srce me boli, rekao je. Neprestano razmišljam o Šiloka nad Gosvamiju. Na neki način moram dobiti njegovo utočište. Možete li mi pomoći? Šeđiva je razmislio par trenutaka. Neće biti lako uvjeriti Gosvamija da prekrši svoj zavjet. On je tako ponizan i ne osjeća se kvalificiranim da bude guru. Kako se jedan takav uzvišeni svetac može osjećati nekvalificiranim? šapno je narutama. Bakti i poniznost idu dobro zajedno narodom. Jedna bez druge ne postoje. Izravna bakti čini osobu tako poniznom, da čak ako je najveći od svih bakta, smatra sebe najmanjim, manjim od najmanjeg i nižim od najnižeg. Čak ako je potpuno čist i vredan obožavanja, osjeća da je nečist i nedodirljiv. Narutama je kimno s razumijevanjem. Lokalan Gosvami ne želi prihvatiti učenike nastavio je Šeđiva Gosvami. Zato je znači da, jer zna da sa prihvaćanjem učenika ide činjenica da će biti slavljen. E, slavljenje znači slava, a on je, njemu je slava potpuno odbojna. Kada je Križan Rastavirač pitao Lokanata za blagoslove da može napisati o šičitanjima, Mahaprabovim zabavama, vami mu je to odobrio, ali mu je zabranio da, da spomene njegovo ime u svojoj knjizi. Tako je Lokanatovo raspoloženje. Što da ti kažem, Narutan? On je miškinčana. Njegov jedin, jedino ga zanima bađan. Vidješi razočarenje na Narutaninom licu, Šiđivo je dodao. Mogu ti jedino savjetovati da se moliš gospodinu i iskreno mantraš godinu dana, kao što je Lokenat eh, rekao neki dan. U međuvremenu imam, eh, ja imam puno studenta i ako želiš možeš sjediti s nama i proučavati bakti šastre. Da, volio bi to učiniti, rekao je Moram biti strpljiv. Učinit ću kao što ste rekli ali prije svega želim te odvesti na par mjesta u građi, dodao je Znam da Žarko želiš susresti družbenike s čitanjima Hakrabua koji su još živi, a i, oni su isto tako, um, a i oni te isto tako žarko žele vidjeti. Godinama sam čekao na ovu priliku, odgovorio je narodan žur, žurno. Moj učenik vas može doći sa nama, rekao je Šeđiva krenimo odmah. Postoji toliko puno izvanrednih bata koje trebaš sresti. Šri Gopal Bata Gosvami, Šri Raghunath Das Gosvami, Bugarba Gosvami i Šri Krishna Das Kavirać. ti do Samadija Rupe Gosvamija i Sanatane Gosvamija. Kada konačno obavimo svoj parikram, vratit ćemo se natrag u moj i onda možeš početi sa studiranjem. Narotam, Šrinivas i Duhi Krišnu sjedili su jedan kraj drugoga, drugoga ispred u, u Šidžire koji je predavao, držao predavanje. Sjedili su um, sklopljenih nogu, uspravnih leđa, pažljivo slušajući svaku Gosvamijevu riječ. Tri blistave, blistava mlada vajšnave su se međusobno zbližili, Nadotam, tam šrinivas i drugi Krišnadas. I već se njihova slava proširila cijelom brađom, bili su poznati kao najbolji učenici Šiđire Gosvamija. U tako puno pogleda, narutan život u Ašamu Šiđive bio je savršen. I tako, objašnjava još i na dalekoj obali rijeke Virađe je vječno, mm, besmrtno, neuništivo, beskrajno, nektarsko duhovno nebo. Ono prekriva tri četvrtine cijele kreacije. To, taj, to neuništivo duhovno područje je prebivalište svevišnje božanske osobe. Sačinjeno je od transcendentalne gune čiste vrline i blista jače nego milijuni blještavih sunaca. Riječi žive ispunjene autoritetom, uvjerenjem i ljubavlju prenosile su duh bakti u srca njegovih učenika, osvjetljujući ih i pročišćujući ih sa bretkom inteligencijom objasnio je pojedinosti duhovnih i materijalnih područja. Razotkrio je plitkost materialističkog života i izložio licemjerje impersonalista. Kao ačarja, čelnik svih vajšnava u Vrindavani, govorio je sa iznimnom snagom opunomoćujući svoje učenike da shvate najviše duhovne istine. Već je kasno, Šiđiva je rekao, pa ćemo sad ovdje stati. Kada su se učenici ustali, kako bi otišli, šenima se okrenuo svom dragom prijatelju. Dođi, Narotam, ajmo narati. Doći ću za tobom za sekundu, odgovorio Narotam. Želim samo nešto progovoriti sa Gosvamijem. Kleknuši do Šriđive, Narutam ga je pogledao dok je, Narutam ga je gledao dok je ovaj pažljivo omatao rukopis ispisan na palminom listu u tkaninu. Kada je završio, Šriđiva ga je pitao. Čemu je stvar Narutama? Pravu, Prošlo je više od godine dana od kad sam prvi put susreo Šiloka nad Gosanija. Još uvijek ne pokazuje nikakav znak da me prihvaća kao svog učenika. Što da napravim? Puno bakta, uključujući mene, razgovarali su sa Gosvanijom i založili se za tebe, rekao je Šeđiva. Ali, za sada, on još uvijek izgleda odlučan da održi svoj zavjet. Naruta mu je srce zaboljelo od tih riječi. Oči su mu se počele puniti suzama. Vidješi kako je mladić nesretan, živa je nježno progovorio. Osjećam da ćeš sigurno dobiti njegovu milost, Naruta. Obojca ste vrlo iskreni i odlučni. Zašto ga na neki osobni način ne služiš? On ne želi da ga nitko služi, je narodom. Što da napravim? To je istina, rekao Šeđiva. A ipak, na neki način ga moraš služiti. Tad vidi prani patena. Trebaš ga i služiti i ponizno se propitkivati kod njega. I onda, ako bude zadovoljan, prihvatit ćete. Narod mi je nekako spregnuo suze i zahvalio svom učitelju. Požurio je u hram da se pridruži Šrinivasu Naratiju. Sljedećeg se jutra narodama rano ustao i otišao u šumu koja je bila na rubu um, mm, e, kolide kolibe lokanata. Vidio je kroz gusto lišće, gledajući lokanat Gosvanija pažljivo, pokušavajući smisliti nešto, neki način na koji bi ga mogao služiti, na koji način bi mogao služiti tog velikog sadua. Ali bio je ispunjen. Kakvu službu može ponuditi osobi koja jednostavno sjedi u šumarku i cijeli dan matra? Lokanet jedva da ide, da, da jede, jedva da jede, razmišlja narodom Pije samo vodu iz jamune, pa, a čak tada zahvatio je svojim vlastitim rukama. Jedva da spava. A kada spava, jednostavno legne na krevet od suhog lišća. Ima samo jednu tkaninu koju um, opere kada se kupa. Kakvu službu može obaviti za takvu osobu koja ništa ne treba? Lokaran sami svoj život provodi jednostavno vršeći sadanu. Ispunjen o, obožavanjem, narodom ga je gledao dok je mantrao. Onda je Krišnjeno milošću pojavila mu se jedna ideja. I inspiriran, požurio se natrag u Ašam da bi se pridružio svojim prijateljima na predavanju. Sljedećeg jutra, puno prije nego, je sunce izašlo, Narotan je uzeo metlu i odšetao na obalu Jamune. Sakupio je pjesak i blato iz e, korita rijeke i onda je otišao do tobe kunđe e, pod svjetlom mjeseca. Bio je Mm, jako pažljiv da ga nitko ne vidi ili čuje, dok se provlačio kroz grmlje. Kada je pronašao mjesto na koje je Lokanan svami išao obaviti nuždu, pomislio je, ha, to je to mjesto, sad mogu služiti svog duhovnog učitelja. Velikim, s velikim oduševljenjem pomao je čitavo to područje dok nije bilo besprijekodno čisto. Onda je svud naokolo posuo suhi pjesak i složio na jednom mjestu hrpicu blata iz jamune. Možda će Lokana htjeti koristiti tu, to blato da očisti ruke. Bliste, s blistanim smješkom Narutan je tiho požurio natrag iz, u napustio kunđu i požurio natrag u ašram. Rano ujutro Narutan je uzeo svoju metlu i otišao obaviti svoju običajnu službu u blizini Lokanatove kunđe. Kada je počeo mesti, iz mraka se začuo glas. Tko je tamo? Zgrabivši svoju metlu i priviši je čvrsto na grudi, Narutan se smrznuo, kao lopov kog su uhvatili dok krade. Trudeći se da nešto vidi u tami, nazirao je e, obrise Lokana Gosvamija tamo negdje među drvećem. Srh straha mu je prošao kroz tijelo. Što ako se ljuti na mene? Ja ovu službu radim da bi dobio njegove blagoslove, ali ako se, ako ga to uznemiri, umjesto blagoslova dobit ću kletvu. Narodama Bog udahnuo konačno se usudio reći. To je Narutam, tvoj sluga. Narutam, ti! Bilo je očito da je Lokanat uznemiren. Izašavši van iz, iz, grmlja, Lokanac je klimnuo glavom. Znala sam da već mjesecima netko tajno klim, čisti iza mene. Nije pravilno da se nekome dozvoli da me na ovaj način služi. Ne mogu to više tolerirati. Dođe vamo. Narodan je stajao pred svojim gospodarom prestrašen i bez riječi. Kako si mogao to napraviti? Viknuo je Lokanat. Sramno je prihvatiti takvu službu. Ti, kraljev sin, na takav mi način služiš. Ja to ne mogu dozvoliti. Ja živim u ovoj kunđi i u odvojenost, A ti si sad tu, kraljević, koji čisti nakon mene. Zašto mi pokušavaš uništiti odvojenost? Još uvijek pognute glave, nadate mi je mm, progovorio krotko. Gurudev, molim vas, nemojte mi uskratiti priliku da vas služim. Nakon Bog zna koliko života, konačno sam dobio priliku da služim takvu veliku dušu kao što ste vi. Postati vaš ponisni čistač je puno uzvišeniji položaj nego vladati bilo, kakvom bilo kakvim svjetovnim kraljevstvom. Vi ste gospodar mog života. Jednostavno želim napraviti neku guru sevu. Guru Sevu, Lokanat je rekao s iznenađenjem. Tko je guru? Ja nemam niti jednog učenika. I uzela sam, dao sam zavjet da neću prihvatiti učenike. Ako tražiš gurua, moraš potražiti nekog drugog. Narutan je ponizno insistirao. Prabu, ja sam već svoj um i svoje tijelo predao vama. Kako onda nekome drugome mogu ponuditi nešto što meni više ne pripada? Ako mi ne date svoj milost, umreću. To je sve što znam. Molim vas, pogledajte moj pali položaj i budite milostivi prema meni. Vidljivo uznemiren Lokanat je rekao, narotam, Lord čitanja je unutar tebe, ti si već razvio čistu ljubav prema Bogu. Što očekuješ da ćeš dobiti kroz inicijaciju? Već se dostigao krajnji cilj prakticiranja predanog služenja. Što želiš da ti ja dam? Ti od mene tražiš da te oslobodim, ali od čega me želiš da te oslobodim? Ja ne vidim da si ti ničime vezan. Narod sam je pao do lokanatovih stopala plačući. Gurude, ja sam poput mlade žene koja je već izabrala svog muža. Moje srce čisto i bez sumnji. Mlada žena koja na taj način odluči, moli se da se njezin otac složi sa njezinim izborom. Tako se ja molim da se naš otac Šri Krišna složi sa mojim izborom. Loganotove oči su se smekšale i glas mu je postao nježniji. Narutam, nemoj tako govoriti. Ja znam da si ti jedan iznimno kvalificiran bakta. Jako me privlači tvoja predanost. Međutim, zbog svog zavjeta ne mogu te prihvatiti. Molim te, nema više o tome govoriti. Ali Gurudev, naravno je prosi, molio. Lokanat ga više nije htio slušati. Klimajući glavom, okrenuo se i vratio natrag u svoju kunđu. Preko ramena mu je dobacio. Ponovo. Nema nikakvog smisla da me složiš. Ja ne želim tvoju službu, niti ne želim biti ničiji gospodar. narod je bio potpuno uništen. Sjedio je tiho neko vrijeme, pokušavajući nešto shvatiti od svega što se dogodilo. Suze su mu se kotrljale iz obraze dok je razmišljao o životu bez milosti gospodinovog čistog bakte. Kako je jutarnje sunce se sve više primicalo zenitu, Narutan je dolazio se bliže do prihvaćanja činjenice da ga Lohanad Goswami možda nikad neće prihvatiti za svog učenika. I na kraju teška srca krenuo je natrag prema ašramu. Sljedeće jutro kada je dolazio do kunđi Lokanat Gosvami, a Narotam je s iznenađenjem primijetio svog a kako sjedi u blizini ulaska u taj šumarak. Bio je čak, bio još više iznenađen kada ga je ta sveta osoba blagim glasom pozvala k sebi. je u srce je ubrzano kucalo dok je sjedao kraj stopala svog gospodara, svog učitelja. Gledajući u Lokanatova stopala, nije se usuđivao progovoriti. Nakon nekoliko trenutaka tišine, sremeljivo je pogledao u Lokanat Gosvamijevo mršavo blistavo lice. Kakav magnetizam! Kakva mudrost! Mudračevo lice je izgledalo kao otjelovljenje svih privlačnih kvaliteta devocije čistoće, istine, nježnosti i opraštanja. Lokalan Gosvami je pogledao e, natrag prema Narotamu sa toplim, čistim očima, koje su prodrle duboko do Narotamina srca, dodirujući ga sam u srž njegovog bića. Narotam nježno je rekao, tvoja silna odlučnost me osvojila. Nisam htio prihvatiti službu ni od koga, ali ti si mi rastopio srce, Prisiliši me da prekršim svoj zavjet. Prihvatit ću se za svog učenika. tamo je bio van sebe od sreće. Pao je do stopala svog duhovnog učitelja i plakao od sreće. Na puni mjesec, e, na dan punog mjeseca u mjesecu Šravani, Šiđivla Gosvami i njegovi učenici odšetali su do Lokanatove kunđe. Nosili su sa sobom travu kušu, voće, žitarice, gi, drvo i druge, e, drugi pribor koji je bio neophodan za obred inicijacije narodama narotama i još nekoliko drugih bakta um, već su bili u kunđi, čekajući nestrpljivo kada će ta povoljna, taj povoljni obred početi. Šeđiva je rekao Narutami, idi i okupaj se u jamuni dok mi sve pripremimo. Narotan je požurio do rijeke, oprao svoje tijelo i obukao novu odjeću. Onda je požurio natrag u kunču gdje su se Živa Gosvami i njegovi učenici već izgradili Jagja Šalu od blata i kravlje balege nasred kunđe i ukrasili je sa lijepom raznobojnom um, crtežima napravljenim od rižna brašna. Vrčevi napunjenim listovima manga i kokosa stavljeni su na svaki od četiri ugla tog, e, te jadja šale. I, a tu je bila i, i, hrpa e, drveta za napraviti vatru, jedna posuda sa, sa gijem, koji su bili neposredno do tog mjesta gdje se trebalo napraviti jaglju. Pripreme su završile, a Šeđiva Gosami je stao pred okupljene bakte i najavio. Ovaj obred će biti prvi ovakve vrste. Slijedit ćemo postupak za inicijaciju kakav je opisan od Sanatan Gosvamija u njegovoj Haribakti Vilasi. I onda je sjeo kako bi vodio tu složen, taj složeni obred. Narita mi na srce je lupalo dok je promatrao kako šići Čiva Gosvami radi ačaman. Nervozno je pogledao Lokanat Gosvamija dok je Šri Čiva Gosvami izgovarao mantre kako bi prizvao povoljnost. Kada su obradi bili gotovi, Lokanat Gosvami je došao do Jadje Šale, polako je kleknuo i onda se ispružio na tlu. Narodan je čuo njegovu tihu molitvu. Dragi moj gospodine Šičeitanja, molim te prihvati ovog dičaka. Daj mu svoju milost tako da bude imao milost, tako da ima snagu da pronosi dalje tvoju misiju, da izvrši tvoju misiju. Lokanat je ustao i onda ponovno odao dandavat, Ponovno i iznova iznova odajući poštovanje, cijelo vrijeme je od srca molio. Zapaljen ponižnošću svog duhovnog ušitelja, narutanino srce je procvalo dubokim poštovanjem i cijenjenjem. Konačno, kada je završio sa molitvama, Lokanac se okrenuo narota mu i s ljubavlju rekao. Dođi i sjedni tu na moj meni slijeva, a ja ću ti u uho izgovoriti mantru. Osjećajući se potpuno beznačajno, nedovoljno dobro, Narutam je učinio kao što mu je bilo rečeno. Pažljivo je slušao dok je Lokanat Gosvami recitirao svete mantre u njegovo uho, srce mu je bilo preplavljeno ljubavlju prema svom duhovnom učitelju. Nakon što je mm, dao Naruta mu mantre, Šilokanat Gosvami je u detalje objasnio veliki broj načina na koji on može služiti, na koji naroda može služiti njegova, njihova gospodstva Šiši Radu i Krišnu. Uvijek meditiraj na lotusna stopala Rade i Krišne, rekao je. Kroz određeno vrijeme svi postupci predanog služenja će ti sami po sebi biti razotkriveni. Neka tvoja sadana bude jaka, jer samo onaj tko žarko želi dostići na lotosnu stopala doistinu i, i dostiže savršenstvo. Kada mantra sve to ime, zapamti da su sve to ime i gospodin Krišna identični, da se ne razlikuju jedno drugoga. Pažljivo se čuvaj prepreka u predanom služenju i posebno Nikad nemoj uvrijediti niti jednog vajšnavu. I onda je zaključio. Šri čitanja Mahaprabhu je iznimno milosti prema meni. Šalje mi tebe, a to je poput nuđenja velikog bogatstva siromahu. To što je tebe meni poslao je kao da je siromahu ponudio veliko bogatstvo. Zbog Mahapravove naredbe prihvatio sam te kao svog učenika. Ti si međutim jedini učenik kojeg ću ikad imati u ovom životu. Sad idi i nastavi svoje studiranje pod Šiđiva Gosvamijem. Narotam sjajan i ukrašen sandalovom pomašću i cvjetnim vjencima, pao je ispružen pred svojim, svojim duhovnim učiteljem. Srce mu je bilo preplavljeno zahvalnošću i ljubavlju i uzeo je prašinu sa stopala na Gosvamija. Onda je krenuo u krug oko kunđe, ponizno odao poštovanje svakom pojedinom sadu koji je tu bio prisutan. Kiša sreće se slila u kunđu dok su svi um, davali blagoslove mladim narutama. Susret na brdu Govardan. vas i Narutam su poprskali nekoliko kapljica vode iz svete, svetog jezera Kusuma sarovara na svoje glave. Šimetira Radarani i njezine sakije su običavale brati cvijeće na ovim obalama, rekao je Šrinivas. Narod tam je tiho stajao nekoliko minuta, upijajući ljepotu tog mjesta. Dođi, ajmo dalje, rekao je Šrinivas, hodajući napred mm, na parikram stazi. Uskoro ćemo moći vidjeti brdo Govorden, Uživajući u društvu jedan drugoga, dva su prijatelja se kretala prema, južno prema Manasi Gandhi. Tijekom svih tih godina Naruta i su postali praktički nerazdvojni. Studirali su zajedno, mantrali su zajedno i uživali su u mirnom okruženju svete dame zajedno. Zavinuši za jedne, jednog zavoja na putu, o, ugledali su e, sjajne crvenkasto smeđe stijene brda Govardan, kako se naglo uzdižu sa jedne zaravni. Obojica su odmah pala na tlo i odala poštovanje. A onda, podignuši se na koljena, sa straho, sa poštovanjem su gledali sve to brdo. Izgledalo je kao da kamenje emanira toplu, to, topli bogati sjaj. Šinjavak je razmišljao. Krišna toliko štiti svoje bakte. Podigao je ovo brdo jednom rukom, baš kao što dijete bere gljivu. I onda ga je držao iznad svih tvrđavasija poput velike, velikog kišobrana, zaklanjajući ih od indrinih bujca kiše. Narotan je kimno. Da. I unatoč tome što su kiše smrti tekle svuda oko njih, vrađavasi i njihove krave nisu bili ni malo uznemireni. Imali su potpunu vjeru da će ih Krišna zaštititi. Šemivati navetam su nastavili hodati, svaki od njih tiho uživajući u tom okruženju. Jedini zvuci koji su se mogli čuti bili su mm, vapa i paunova, e, cvrkutanje papagaja i glasanje grlica, golubova. Ponekad bi u daljini čuli bubanj ili gong, ili povremeno radeš jam. Povik, radeš jam. Skupine majmuna skakale su na putu s kojim su oni prolazili, a jednom su je stado bijelih krava ukrašenih sa crvenim otiscima dlanova prošlo kraj njih, podizući prašinu. Povremeno bi na putu hodali zajedno sa e, seljankama koji su nosile košare prepune kravlje balede. Kad je gospodin Krišna bio ovdje u Vrindavanu, vas je rekao, e, prekinuši tišinu, brdo Govadan je bilo visoko 24 milje, a sada nema niti stotinu stopa zbog e, kletve Pulastja Munija. Svaki dan tone u zemlju onoliko koliko je veliko jedno sjeme gorušice. Narodan je pogledao sve to brdo i računao kako će ta kletva utjecati na brdo sada i u budućnosti. Može doći vrijeme, rekao je Narotam, kada vrto govada više neće biti vidljivo nesretnim ljudima ovog doba, ovog svijeta. Šiva se kimnuo i taman je htio nešto reći, ali je odjedan u njihovu raspravu, njihov razgovor, prekinuo zvuk nevjerojatno očaravajuće glazbe. Obojica su naglo stali, pažljivo slušajući. I jedniman zvuk je zavrtio narutom glavom i skoro je izgubio ravnotežu. Što je to? Pitao je. Nikad nisam čuo ništa tako lijepo. Zapanjen bez šenjiva se šapnuo. To je flauta. Ali to nije obična flauta. Narutan je kimnuo. Mislim da dolazi iz one pećine tamo. Privučeni nevjerojatnom glazbom, Naruta Mišeniva su krenuli prema pećini. Kako su, kada su ušli kroz ulaz pećine, bili su pretavljeni mirisom, tako nevjerojatno slatkim i opiju, opiju, opojnim, da su obojca izgubila svijest. Kad je Narutam došao sebi, očaravajući Dječak pastir je stajao pred njim. Držao je štap za tjeranje krava i imao je raznobojan turban. Narodom je zapanjen gledao dječaka, a onda se okrenuo šenivas da se uvjeri da ne sanja. Šrinivas je bio isto tako zapanjen kao i narodom. Dva mladića su ustala, Šrinivas je uspio e, progovoriti. Dragi moj dječače, tko si ti? što radiš ovdje? Pječak se um, enigmatski nasmio i nježno odgovorio. Došao sam protek zaštititi vas dvojicu. Niste, niste svjesni toga koliko ovdje ima puno opasnosti. Ali mi, dječaci i pastiri, znamo sve o ovim brdima i šumama. Iz daljine sam vidio vas dvojicu kako ovdje lezite bez svijesti. Pa sam onda ostavio svoj prijatelj i brzo došao vamo. Već dugo vremena ovdje stojim, čekajući da se probudite. Sad mi je lakše kad vidim da ste u redu. I sad ću se vratiti natrag na pašnjak. Dječak se okrenuo i odjednom nestao. Gdje je ne je otišao? Pitao je nadutan. I zašto je van, rekao je Šinivas, e, teturajući prema izlazu iz pećine. Narutan je bio E, odmah iza njega, nadajući se da će uhvatiti misteriosnog dječaka pastira. tragali su za njim u svim smjerovima, ali izgledalo je kao da je dječak nestao. Konačno, iscrpljeni, narutan i Ženivas su se stropoštali u sjenu velikog drveta njima, gdje su sjedili tiho u nekoliko dugih minuta, nepomični i tiho u nekoliko dugih minuta. Narodan je prekinuo tišinu šapčući. Glasno je drhtao dok je govorio. Taj dječak, to nije bio običan dječak. Zvuk njegove flaute, taj prekrasni miris. se je klimnuo e, Izgovorio je ono o čemu je e, narodan se jedva usuđivo razmišljati. To mora da je bio Krišna. Jesu li uistinu čuli zvuk Krišine flaute? Taj isti zvuk koji je krave srne e, i drveće u brindavani e, dovelo do ludila od sreće. Taj isti zvuk koji je presilio Anantadeva da se njiše u zanosu dok je na, svojim, na svojih tisuću glava držao sve planete. Taj isti zvuk koji je zapanio Bramu dok je sjedio na svom mm, cvijetu lotosa stvarajući svemir. Jesu li čuli taj isti zvuk flaute svojim ušima? I taj nevjerovatan miris, poput eh, delikatnog svijeta lotusa poprskanom kamforom. Je li to mogao biti slatki miris transcendentalnog tijela svevišnjeg gospodina? Naroda i Šiva su drhtali od zanusa, a suze su im curile niz obraze. su bili sigurni da su uistinu vidjeli gospodina, gospodara i gospodina njegovih života licem u lice srca su im bila preplavljena srećom. Ali onda, sjetiši se da su izgubili iz vida gospodina Krišnu sa njegovim očaravajućim na mjesec nalik licem, možda do kraja svojih života, srca su im utonula u, u očaj. Um, između sreće svog susreta sa svojim gospodinom i tuge što su razdvojeni od njega, ostatak dana proveli su ispod tog drveta, uzdišući i plačući. Dok se zlatan mjesec uzdizao visoko iznad brda dva, dvojca bakta su zaspali. I jedan i drugi su u svom snu vidjeli kako im se taj očaravajući dječak pastir vratio. Ovo puta je bilo jasno da je to Krišna. I boja njegove puti je bila nježna, nježno plava nalik uh, olinom oblaku. Osmijehujući se puno ljubavi, Krišna je rekao Danas sam se pojavio pred vama odjeven kao običan pastir, dječak pastir. I, a vas dvojica ste obojica bili toliko razočarani kad sam vam nestao vidika, da sam se vratio samo da vam udovoljim. Ali onda još jednom gospodin je nestao. narata i vas probudili su se istovremeno. Dok su gledali jedan od drugoga i vidjeli jedan drugome lice, mokro od suza, blaženstva, bilo je jasno da su obojica doživjela istu viziju gospodina. plavini osjećajem sjedili su ispod tog istog drveta dok se dok prve zrake jutarnjeg sunca nisu obasjale nebo. I uvijek iznova su se prisjećali Krišnine iznimne ljepote, njegove, njegovog opojnog mirisa, njegovog očaravajućeg osmjeh.